Palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. ¿Quieren más base? ¿Dónde están las palmas que no las veo? Se hacen palmas, siguen los chicos en la noche de tornado. Seguimos grabando el compacto en vivo con ustedes, la base. A ver si conocen el bajo del judío. arriba todo el mundo haciendo palmas, palmas, palmas, palmas y palmas. ¡Sí! Para todas las bandas de la base. Para toda la balancia, esto dice así, bien fuerte como cantamos todos. Según la moraleja. sabor sabrosón Va a gustar, sabor sabrosón Va a gustar, miren la negra Baila como se mueve Sin parar, sabor sabrosón Va a gustar, sabor sabrosón Va a gustar, miren la negra Baila como se mueve sin parar La arriba haciendo así La alegría del ritmo que no pare de sonar Que la vas a con mi y esta viola baila Ella mueve la colita, yo la apoyo y la atrás La jota recién comienza, hoy no te vas a escapar dice? Sabor sabroso, ¿qué? Sabor sabroso, ¿qué? Miren la la negra bailar como se mueve sin parar Ahora sí, bien fuerte que nadie se quede callado según la moraleja se palma, se deja, se deja. Chao. Gracias por todo. Gracias por todo el gracias. Muchas gracias. Gracias siempre. Los queremos mucho. Chao. Así de esta manera los aplausos. Los aplausos bien fuerte. Así de esta manera para todo el país grabaron en vivo la base.